picar, vai menina, vou te tacar o peru. Te ponho o pipi do jeito sensual. Te ponho o pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa tal. Sarra na, sarra na picaiva, menina, vou te tacar o peru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa tal. Sarra bunda, mexe com a bunda, para com a bunda, mexe com a bunda, para com a bunda, para com a bunda, para com para com a bunda, mexe com a mexe com mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com mexe com mexe com a bunda, bunda, vou te calho piru,